Extra num num. Extra real flavor. Yeah, Venus Extra Bacon เสร็จข้างบน Extra สลับพริกและสยา